Ligna filtro igas sal aquon trinkebla. Usonai esploristoi de la Universitato de Marilando disvolvis novan cae favor costan procedon por la senza ligo de mar aquo. La du cefai elementoi estas sun lumo cae trancio de ligno. Por filtrado de aquo necessas precipe spezoi de ligno cun la giusta grandezza de poroi. Se la ligna texajo estas tro densa, tiam malpli da aquo povas trairi, cae la proceso tauras pli longe. Se estas tro da poroi, au se ili estas tro grandai, la filtro tralasas tro da aquo. La idealan mesan mesuron, laula esploristoi, shainas havi inter alie, lignoi de pinio cae de poplo. Concrete, la esploristoi metis trancion de ligno, cun dicetso de appena unu centimetro, sur surfazon de aquo, cae varmegigis gin per sun lumo. Simile, ciel arbo en la naturo transportas aquon de la radicoi alla folioi, ancao tie migras la aquo tra la canaloi, cae fine vaporigas, pro la varmegiginta ligno. Damagiae substanzoi, cae salo, post restas. Porce tiu procedo funcciu pli bone, la esploristoi carbonigis la surfazon de la ligno, do ili bruligis gin, gis profundezzo de malmultai millimetroi. La malhela areo celite absorbas la sun luman varmegon, cae tie pli facile convertas la aquon tie al vaporo. Tio ebligis signife maximumigi la generadon de vaporo. Fine, la filtrita aquo vaporo estas collectata cae malvarmigata al trincebla aquo. Lignoi de pinio, poplo, cae aliai, estas nenur favor costai cae efficai, alie ol aliai filtroi ili ne plenc topas la ligno canaloin per deponitae saloi. Ec pli bone, la verticala structuro de la ligno poroi prisorgas che la salo plei grand parte mal supre falas el la Certe ligno ne estas la sola materialo ciu taugas por filtro, set gi estas favor costa, ca elstaras pro siai verticalai canaloi, tra ciui la aquo estas succiata, cae ligno crome nur tre malbone tralassas varmon. Pro tio la aquo vaporigas celite sur la surfazzo. Nun la esploristoi laboras pri metodo por complete eviti deponajo in de salo. La filtro ja iutage daure provisu in per pura dolcia aquo. La stiencistoi esploras diversain eblezoin ca inter alie provas optimumigi la strukturon de la ligno la planoi por amplexa aplico de la sistemo, por la provisado de aquo, ancora ne estas elaboritai. La i devas elcalculi la costoin, cae kiel ofte la filtroi estos changendai. Crome, ili volas testi plue, ciù la natura filtro povas ancau forigi pesticidoin, pesain metaloin, cae aliaen chemiajoin el la aquo.